Mercurius et Neptunus Dei Romani sunt. Romani et Graeci Deos multos sabent. Sol in caelo est atque supra campum lucet. Aquilae in montibus nidos faciunt. In nidis sunt ova. In terra inter arbores sunt vestigia lupi. Discipulus libros magistrorum et philosophorum Graecorum legit.